նախորդանորությունների մասին համառոտ։ Պաշտպանության բանակում կայացել է սերժանտական կառույցների ղեկավարների հերթական հավաք խորհրդակցությունը։ Հսկողական ստուգումներ պաշտպանության բանակում։ Շուշի եղած անջեցոց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցում տեղի ունեցել զինվորների մկրտություն։ Ռուսաստանը ողջունում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև շփումները։ Հադրութի շրջանում նախապատրաստվում են նոր ուսումնական տարվան։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Արցախի պաշտպանության բանակի նիստերի դահլիճում կայացել է անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների ոլորտի պատասխանատուների եւ զորամասերի սերժանտական կառույցների ղեկավարների հերթական հավաք խորհրդակցությունը։ Այն նվիրված էր անցած ամսվա եւ բանակային առաջին ուսումնական փուլի արդյունքների ամփոփմանը։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանը զինվորական կոլեկտիվների մարտունակության շարունակական բարձրացման համատեքստում կարևորել է նման ձևաչափով հանդիպումների կազմակերպումը տեղի ունեցած դժբախտ պատահարները վերհանելու, բաց թողումները շտկելու եւ հետագա անելիքները հստակեցնելու տեսանկյունից։ Կարևորելով սերժանդական խորհուրդների հետ հանդիպումները, Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը հակիրճ անդրադարձել է արդի տարածաշրջանային ու աշխարհակահաղական զարգացումներին եւ այդ համատեքստում կարևորել ամենամեծականակ զինվորներին ամենամոտ գտնվող կրտսեր հրամանատարական կազմի գործառութային պարտականությունների իմացությունն ու մասնագիտական պատրաստվածությունը։ Հավաք խորհրդակցությանը մի շարք սերժանտներ պաշտպանության նախարարի հրամանով ապարգևատրվել են քաջարի մարտիկ եւ հայոց բանակի գերազանցիկ կրծքանշաններով ու թանկարժեք նվերներով։ Վարդան Բալայանը դժբախտ պատահարներից խուսափելու, դրան կանխարգելելու, կարգապահության բարձրացման եւ առաջադրված խնդիրները սահմանված կարգով կատարելու համար համապատասխան հանձնարարականներ է տվել։ Ուսումնական տարվա մարտական պատրաստության պլանի համաձայն գնդապետ Սամվել Գրիգորյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասում անցկացվել են 2018 թվականի առաջին կեսամյակի հսկողական ստուգումներ, որոնք իրականացվել են զորամասի մարտական պատրաստության աստիճանը ստուգելու եւ գնահատելու, ինչպես նաեւ օգնելու զորամասի հրամանատարությանը ի հայտ եկած թերություններն ու բաստողումները վերացնելու համար։ Հսկողական ստուգումներում առանձնակի ուշադրություն է դարձվել անznակազմի բարոյահոգեբանական վիճակի, նրանց շարային, ֆիզիկական, մարզական պատրաստվածության, ինչպես նաև ջոկ դասակ վարժ հրամանատարական կազմի ղեկավարման ունակությունների եւ մասնագիտական գիտելիքների քննման վրա։ Նմանատիպ ստուգումները հնարավորություն են ընձեռում ուսումնական փուլի ընթացքում անznակազմի ուսուցանած գիտելիքները գործնականում կիրառելու եւ գնահատելու համար։ Ուսումնական փուլի ավարտին ամփոփիչ քննությունները հնարավորություն են տվել մեկ անգամ եւս գնահատելու զորամասի կրծեր հրամանատարների եւ շարային կազմի մարտունակությունն ու առաջադրված խնդիրների ժամանակին եւ ճիշտ կատարման ունակությունները։ Երեք Շուշի ղազանչեցոց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցում Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ի ձեռամբ տեղի ունեցել Էնզորամասում ծառայող 61 զինվորի մկրտության հանդիսավոր արարողություն։ Պաշտպանության բանակին առընթեր կանանց խորհրդի նախագահ Ռոմելա Դադանն ասել է, որ խորհրդի երթական հավաքին մտահղացավ գաղափար զորամասերում սկսել չկնքված զինվորների մկրտության արարողություններ։ Մեր մտահղացումը ներկայացրինք ազգային ժողովի падգամավորներին եւ հասարակության տարբեր խավերին։ Արդյունքում բոլորը սկսեցին խրախուսել եւ աջակցել ծրագրի իրականացմանը։ Մեր աշխատանքը լինելու է շարունակական։ Կարծում եմ կլինեն այլ զինվորներ, ովքեր կցանկանան այդ Աստվածահաճո միջոցառման մասնակիցը դառնալ, մասնավորապես նշել է Ռոմելա Դադայանը։ Նրա խոսքով բացի կնկման արարողությունից շատ կարևոր էր նաև որ เป զի զինվորները ծանոթանան մշակութային կենտրոն Շուշիին։ Հայաստանը կարևորում է հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախճեվանյան հատվածում ՀԱԿ գործող նախագահային անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկի գրասենյակի կողմից հրադադարի ռեժիմի դիտարկման անցկացումը։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Նրա գնահատմամբ դա կարող է նաև զսպող գործոն Ադրբեջանի հնարավոր արկածախնդրության դեմ։ Վերջին շրջանում սահմանի այդ հատվածում Ադրբեջանի կողմից իրականացված սադրիչ քայլերի լույսի ներքո հայկական կողմը parberabar դիմել է Կասպշիկի գրասենյակին նման դիտարկում կազմակերպելու առաջարկությամբ, սակայն մինչ օրս Ադրբեջանը համաձայնություն չի տվել դիտարկման կազմակերպմանը։ Հայկական կողմը շարունակում է բանակցությունները Գրասենյակի հետ այդ ուղությամբ, ասել է Տիգրան Բալայանը։ Նա նշել է նաև, որ Հայաստանը շարունակում է հետամուտ լինել Սլովակիայից Ադրբեջան սպառազինությունների ապօրինի փոխանցման խնդրին։ Հայկական կողմն այդ հարցը երկկողմ խողովակներից բացի բարձրացրել է նաև ԵԱԿ շրջանակներում, նկատի ունենալով, որ Սլովակիան նախագահելու է ԵԱՀԿ-ում, ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակը։ Ռուսաստանը ողջունում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև շփումները նպաստելով երկու երկրների միջև փոխարգալից երկխոսության զարգացմանը։ Այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացիչ Մարիա Զախարովան։ Բոլոր ջանքերը կենտրոնացած են միջնորդական դերի վրա, որի վերջնական նպատակն է երկու կողմի համար էլ ընդունելի պայմանավորվածությունների ձեռքբերումը։ Եվ Բաքուն եւ Երևանը գիտեն, որ Մոսկվան այդ առումով վստահելի գործընկեր է։ Կողմերը վստահություն ունեն Մոսկվայի ու նրա դերի հանդեպ, ասել է Զախարովան։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն այսօր ստորագրել է արձանագրություն թիվ 2 ընտրատարածքից ընտրված падգամավոր Արսեն Արստամյանի падգամավորական լիազորությունների դադարման մասին։ Արձանագրությունն ուղարկվել է Արցախի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Արձանագրության հրապարակման պահից հրաժարականը համարվում է ընդունված։ Ավելի վաղ հուլիսի 23-ին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը հանդես էր եկել Արսեն Արստամյանի հրաժարականի մասին հայտարարությամբ։ Շարունակելով ներտնային գազասպարման տեխնիկական սպասարկման համակարգի ներդրման թեման, մեր թղթակից Յուլիա Վանյանն այս անգամ այցելել է հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողով։ Որոնք են այն փաստերն ու փաստարկները, որոնք հանձնաժողովը հիմք է ընդունել ներտնային գազասպարման տեխնիկական սպասարկման համակարգի վճարի չափը սահմանելիս։ Մեսեզրույցում հանրային ծառայություններն ու տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի փոխնախագահ Միքայել Վիրաբյանն ասաց. Ներդնային գազասպարման համակարգի տեխնիկական սպասարկման վճարը հաշվարկվել է օպտիմալ նվազագույն մակարդակով, մերժելով ընկերության հայտով առաջարկված սակագինը, ուսումնասիրելով ինչպես մի շարք երկրների փորձը, մասնավորապես առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության փորձը, ինչու Հայաստանի Հանրապետության, որովհետև մենք վաղուց ворթեգրել ենք մի քաղաքականություն, գործնվելով տնտեսական, քաղաքական, տնտեսատեխնիկական մի շարք հարցերի մեր առօրյայի լուծումները գտնվում են միևնույն դաշտում հետաքրքրականն այնն է, որ այդ անհրաժեշտ գումարը զուգադիպել համընկել է Հայաստանում նույն ծառայության համար գործող սակագնի հետ։ Այս ծառայության վճարների հետ կապված վերջերս Հայաստանում ակտիվ հանրային քննարկումներ են սկսվել։ Մասնավորապես խոսվում է այն մասին, որ սպասարկման ծառայության գործառույթը փոխանցվի արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը։ Ղարաբաղյան հատվածում դեռևս սպասվական վիճակը ինչ կկատարվի հայաստանյան ողջերած քննարկումների փուլում։ Եթե այնտեղ փոխվի բնականաբար ավելի մաչելի տարբերակների հայտքյան, բնականաբար Ղարաբաղյան հատվածը արտականքելու։ Ինչ վերաբերում է առանձնատների ու բազմաբնակարան շենքերի բաժանորդների հետ միևնույն պայմանագիրը կնքելու օբյեկտիվությանը, ապա Միքայել Վիրաբյանի խոսքով այս եւ այլ առաջ եկած խնդիրները կարող են լուծվել հնդածս։ Եթե տարիների ընթացքում առաջկա 1-2 տարվա ընթացքում համապատասխան եզակացություններ կգան, թերությունների հայտ կգան։ Ինչու՞ չէ նաև Հայաստանում գործող այս համակարգը, որը դուք ինքներդ նշեցինք, մենք բոլորս հետևում ենք, տեսնում ենք, որ Հայաստանում գնում են լայն քննարկումներ, այդ թվում արտակարգ իրավիճակների նախարարության մակարդակով, կառավարության մակարդակով, հանձնաժողովի ներգրավվածությամբ։ Եթե կգան ինչ-որ լուծումների, մանավանդ իրենց փորձը ավելի շատ է, քան մերը, այս ոլորտում, այս ենթաբնակավարում, ասենց ասեմ, ինչու՞ չէ, մենք բաց ենք այդ հարցերը քննարկելու, տարանջատումներ մտնելու ստանդարտիզացիան, ինչքանով օրենքներով մեզ հնարավորություն կտա կամ օրենքների փոփոխությամբ կհասնենք այդ հնարավորությունը։ Սա ապագայի խնդիր է։ Հարցին թե արդյոք որպես քաղաքացի ու բաժանորդ Միքայել Վիրաբյանը գոհ է հանձնաժողովի ընդունած որոշումից, զրուցակիցս ասաց ընդհանրապես կատարյալ որոշումներ իմ ազգական կարծիքն է կատարյալ որոշումներ չի լինում։ Կատարյալ կարող է գոչվել այն որոշումները, որոնք ակնվազն 60%-ից ավելի մոտ կա տպավորություն։ Իսկ մենք ունենք նաև մեր հարցումները ժողովրդի շրջանում, անվտանգության մակարդակից ելնելով, անվտանգության այդ համակարգի հուսալիությունը ինչ որ չափի բարձրացրի, չեմ ասում, այս որոշումով մենք հասնելու ենք այդ կատարյալ գագաթնակետին։ Այս պահեդությամբ որոշակիորեն այո, բայց ակնկալիքներ ունեմ ինչպես հանրաշահովի անդամի կարգավիճակում, այնպես էլ որպես քաղաքացի Վիրաբյան, ակնկալիքներ ունեմ, որ ել ավելի կկատարելագործենք առաջկա տարիների ընթացքում։ Ինչպես հիշում եք, մեր նախորդ թողարկումներում խոսել էինք այն մասին, որ ներկայումս ծխատար խողովակների մաքրման աշխատանքներն իրականացնում է բնակարանային շահագործման տնտեսությունը եւ մարդիկ տարիներ ի վեր բնակվարձ են վճարում նաեւ դրա համար։ Այս հարցի շուրջ օրերս Արցախ գազն ու բնակ շահագործման տնտեսությունը սկսել են բանակցություններ վարել ծառայության իրականացմանն ու վճարների հարցը հստակեցնելու համար, իսկ մենք կհետևենք խնդրի հետագա զարգացումներին։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հադրութի շրջանում նախապատրաստվում է նոր ուսումնական տարվան։ Հեռախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Շրջանի հանրագործական դպրոցներում սկսվել են ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքները։ Ինչպես տեղեկացանք, Հադրութի շրջանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություն պետական վարչահայտարարական կազմակերպության տնօրեն Գրիշա Շաքարյանից Դպրոցների ընդհանրիկ վերանորոգման համար պետական բյուջեից հատկացվել է 8 միլիոն դրամ, որից 6 միլիոն դրամը կծախսվի շինանյութերի ձեռբերման համար, իսկ մնացած 2 միլիոն դրամը կատարված աշխատանքների վարձատրության համար։ Գնումների մասին Արցախյան հանրապետության օրենքի համապատասխան հայտարարված մրցույթին հաղթող կազմակերպությունը արդեն հայտնի է։ Ես սկսված է շինանյութերի մատակարարման աշխատանքները։ Շինանյութերի մի մասը ձեռք կբերվի առանց մրցույթի մեկ աղբյուրից, նշեց Գրիգոր Շաքարյանը։ Դրամադրված միջոցները արդյունավետ օգտագործելու նպատակով նախորդ չափագրվել է իրականացող աշխատանքների քանակը եւ ըստ դպրոցների պահանջարկի համաձայն կկատարվի շինանյութերի բաշխումը։ Գրեթե բոլոր դպրոցներում կկատարվեն ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ։ Ուսումնական տարվա նախապատրաստությունը մեծապես կախված է ձմռան ժամանակահատվածում ախափան աշխատանքի ապահովմամբ։ Այդ նպատակով նախատեսված է ձեռք բերել 1238 խորանոց մետր վարելափայտ։ Արդեն կայացել է վարելափայտի ձեռքբերման մրցույթը եւ հայտնի է հաղթող ճանաչող կազմակերպությունը։ Հունիս ամսից սկսվել է վարելափակի տեղափոխման աշխատանքները։ Շրջանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություն, Պետակավոր շարելտրային կազմակերպության եւ դպրոցների տնօրիների կողմից արվում է ամեն ինչ պատրաստ դիմավորեն 2018-2019 ուսումնական տարին։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրավերով 3 պետական այցով Հայաստան է ժամանել Իտալիայի Հանրապետության նախագահ Սերժիո Մատարելան դստեր Լաուրա Մատարելայի հետ։ Հանրապետության նախագահի նստավայրում տեղի է ունեցել Իտալիայի նախագահի դիմավորման պաշտոնական արարողությունը, որին հաջորդել է նախագահներ Արմեն Սարգսյանի եւ Սերժո Մատարելայի առանձնազրույցը, այնուհետև երկու երկրների պատվիրակությունների մասնակցությամբ ընդլայնված գազմով հանդիպումը, որից հետո նախագահներ Սարգսյանի ու Մատարելայի մամուլի ասուլիսը։ Անդրադառնալով հայ-իտալական հարաբերություններին ու Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացին, Հայաստանի Հանրապետության նախագահը մասնավորապես նշել է. Բովանդակալից քննարկում ունեցան հայ գիտական համագործակցության լայն օրակարգի շուրջ։ Վերահաստատեցինք միջպետական հայտնեցին, որ Իտալիան ընթացիկ տարում լինելով նաև ԵՀԿ նախագահող երկիր շարունակի աջակցել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորման միակ միակիջազգային ձևաչափին ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահությանը։ Իտալիան կաջակցի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը իր հերթին ընդգծել է Սերժիո Մատարելան։ Նրա խոսքով Իտալիան լինելով ԵԱՀԿ-ում նախագահող կաջակցի հակամարտության կարգավորմանը Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի դրույթների հիման վրա։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Սամանդրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններն այսօր վերաքնիչ դատարան են ներկայացնելու երկրորդ նախագահի կալանավորման որոշման դեմ բողոքը։ Այս մասին ասել է Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Արամ Օրբելյանը։ Չեմ ցանկանում մանրամասնել հիմքերը, որով բողոքարկում ենք կալանավորման որոշումը։ Այս պահին որոշ լրացումներ են կատարում, օրվա ընթացքում բողոքը կներկայացնենք վերաքննիչ դատարան, նշել է պաշտպանը։ Նա հայտնել է, որ 1-2 շաբաթվա ընթացքում վերաքննիչը կքննի իրենց ներկայացրած բողոքը։ Հայաստանը տրամադրված է, որ որևիցե քալ չպետք է անի, որից կտուժի ՀԱՊԿ հեղինակությունը։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Նա նշել է Հայաստանը շահագրգռված է, որ ՀԱՊԿ-ն շարունակի իր բնականոն աշխատանքը, որի մասին տեղեկացրել է թե հրաապարակային, թե գործընկերների հետ շփումներում։ Մեր քայլերն ամբողջությամբ համապատասխանում են ՀԱՊԿ իրավական կարգավիճակի մասին համաձայնագրի դրույթներին, ասել է արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը, հիշեցնելով, որ արտգործնախարարության կազմակերպության գործընկեր ընկերներին առաջարկել է սկսել գլխավոր քարտուղարի փոփոխման գործընթացը։ Նրա խոսքով այս պահի դրությամբ ակտիվ քննարկումները շարունակվում են։ Ադրբեջանում գերության մեջ գտնվող Հայաստանի քաղաքացի Կարեն Ղազարյանից 16 օր է որևէ տեղեկություն ստանալ չի հաջողում։ Այս մասին Թվիտերյան իր միկրոբլոգում գրել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն որևէ կերպ չի կարողանում կապվել նրա հետ, որևէ տեղեկություն չկա։ Ես ստացել եմ Կարեն Ղազարյանի ծնողների մտահոգությունները։ Դիմել է միջազգային կազմակերպություններին, խնդրելով օգնել ստանալ որևէ տեղեկատվություն նրա գտնվելու վայրի ֆիզիկական ապահովության ու վերադարձի մասին, գրել է Արման Թաթոյանը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց տեղումների եղանակ վարկյանում 5-ից 10 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 18-ից 23, ցերեկը 29-ից 34 աստիճան տաքություն։ Երիտասարդությունը կյանքի լուսաբացն է։ Երիտասարդների մասնակցությամբ երիտասարդների համար երիտասարդների մասին ամեն չորեքշաբթի առագաստ ծրագրում այն վարում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Սուրբ Գիրքը Քրիստոսով մարդու փրկության մասին։ Քրիստոնեական դավանանքը մարդու փրկության առանցք։ Դարձ հոգևոր հաղորդաշարը եթերը հերարցակվում ամեն շաբաթ օր։ Հեղինակ եւ խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան։ Հասկացել եմ դու ես իմ ամեն ամենամիակը Միասին մեր ունեցած ժամանակն ամենաթանկն էր Եթե դու ինձ հավատաս ու թողես քեզ մոտ կրկին Իմացիր որ այս անգամ չի լինի ոչ մի խնդիր Ես քեզ կտամ ամեն երթում դու իմացիր որ սիրտն իմ քեզ է կարոտում բար Սաբաթում էլ քեզ չեմ ամոզի ասում ես մեր մեջ ոչինչ էլ չի լինի չէ չես ավատում խոսքերիս էլ չես ավատում էլ քեզ չեմ համոզի ասում ես մեր մեջ ոչինչ էլ չի լինի Մնացել եմ իմ արած քեզ համար աներելի Բայց գիտեմ սիրում ես ինձ շանս տուր եթե կարելի Կլինի ամեն ինչ լավ ու ոչինչի խանգարի Կդառնամ ես քեզ համար ավելի լավը քան կայի Ես քեզ կտամ ամեն երթում դու իմացիր Որ սիրտն իմ քեզ է կարոտում բար չես հավատում Խոսքերիս էլ չես հավատում Էլ քեզ չեմ ամոզի Ասում ես մեր մեջ ոչինչ էլ չի լինի Չէ չես հավատում Խոսքերիս էլ չես հավատում Էլ քեզ չեմ համոզի Ասում ես մեր մեջ ոչինչ էլ չի լինի